Coroné una vuelta y la multipliqué. Me hice mío y después me quité. Gané el mundial joven como Pelé. Invicto me voy. Ya tú sabes cómo andamos hoy. Damas y caballeros, FIN dice. La pámpara prendía. Fuck you. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Coronao, coronao, coronao. Tú sabes cuántos roles a mí me dan la hora. Yo te llamo ahora. Que tengo un cel pa los cueros y otro pa la señora. Que coronaste y te cuenta tres contables por una sola cuenta. Vestido negro en toda la fiesta. Yo fuera Michael Jackson si esto fuera los 80. Los diamantes que yo tengo son las lámparas. Tengo un feeling más prendido que la pámpara. Los billetes verdes, flor la máscara. Si te falta salsa, soy la tártara. Se me pega, se me pega, se me pegan todas. El camino a mi cama, la alfombra roja. Me robé a tu baby, desaloja. Yo le di en Hawái, gritaba loja. Coronao, coronao, coronao, now now coronao, coronao, coronao, now now coronao, coronao, coronao, now now coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, soy un extraterrestre, el mejor desde Santo Domingo. Del planeta Marte me mandaron para el domingo. En el 2020 cante bingo, porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos. La pamparan pampa el abusador. Lo único que me falta en el garaje es un platillo volador. Todo lo que se mete en mi camino se derriba. A mí me disparan como un cohete, voy para arriba. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Fuck it. Tú no entiendes. Fuck it. Tú no entiendes. Para las mujeres dulce, para los tigres picante. Y a mí no me pregunte yo no tengo que explicarte. Al que me falta mete lo que al instante. Andamos ruleta rusa en la casa fantasma. Llámala con él, dile que ya llegó la vaina. A los detectores le apagamos la alarma. Si voy para la disco, tienen que pasar las alma la maleta y los bultos. Especha, le dicho. A los demás los trato como si fuera un dicho. Ustedes inquilinos, yo dueño de edificio. Nosotros andamos en cuarto por cuero, no más juicio. Tú eres una manogra y si nada logra es porque te consume la maldita demagogia. La Louis botón y la mochila Goya. El bicho está escuchando a la paranoia. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao. now, coronado, se lo meto por del out. Yeah, she fucking for the clout, bust a nut in her mouth, then I'm out, out, out. 50 hoes down south, now don't eat out, Malibu beach house. No doozy, no pussy, she bad and she bougie. I love me a groupie, I swam in a Gucci. In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth. Ah. Bust a nut one time, then I'm out, out, out. AK-47 make a nigga do bachata. Eating quesadilla, fucking on his baby mama. Ran out of drugs, flew the plug out from Uganda. Street nigga, I butch his head for $40. Street nigga, I fuck a bitch in no condo. Hot boy, coronao, coronao, coronao, nao, nao, coronao, coronao, coronao, nao, nao, coronao, nao, nao, coronao, nao, nao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, Hablamos nunca, porque si te digo que hablamos el te tienen esperanza. This is the fucking remix. Sesh, Lil Pump, Vin Diesel, My Towers, and the Bats. Yeah. El alpa. cha, él. Wow. Yeah.